L-ewwel vjaġġ enċiklopediku tiegħi ma jistax jonqos li jkun wieħed personali. Personali f'sens storiku biex nibdew, fis-sens li l-enċiklopediji f'ħajti indubjament huma xi ħaġa li jiġu mill-ambjent tal-familja. U allura jiena rajt li ikun xieraq li niltaqa' ma' missieri u nitkellem miegħu dwar l-enċiklopediji f'ħajtu. Ir-raġuni li ltqajt ma' missieri u mhux ma' ommi u missieri, xtaqt ukoll li ninkludi lil ommi f'din il-konverżazzjoni, imma meta tħaddiet magħha dwar dan is-suġġett hija qaltli li fil-verità dan huwa suġġett li l-aħjar nitkellem dwaru ma' missieri. F'Ottubru ta' l-2020, meta dan li qed tisma' eh, ħareġ għall-ewwel darba, eh, missieri eh, kellu 91 sena. M'għandniex xi ngħidu missieri huwa raġel anzjan, irtirat għal bosta snin, imma illi meta kien għadu jaħdem kien attiv ferm u mod partikolari nies li jafuh Jafuh għal bosta snin bil-ħanut tax-xorb tiegħu bar f'Tas-Sliema. Din hija xi ħaġa li anke jagħmel referenza għaliha f'dan illi se jgħidilna dwar dak illi jfissru għalih l-enċiklopediji u kif l-enċiklopediji jidħlu f'ħajtu u għalhekk ħassejt illi kien xieraq illi anka nintroduċih b'dan il-mod għall-fatt illi fost l-affarijiet illi rrakkuntali u illi eh, ma mumiex inklużi f'dak illi se tisimgħu issa, hemm ukoll eh, il-fatt illi xi parruċjana tiegħu f'dan il-bar li kellu f'taslima kienu jieħdu pjaċir anka jitħattu miegħu għal fatt illi hu eh, kellu sens ta' affarijiet illi qegħdin jiġru madwar id-dinja anka minħabba il-qari illi kien iħobb jagħmel. Però naħseb illi l-aħjar illi nibdew kemm jista' jkun fi żmien bikri. Missier jismu Amante. Jien meta kont l-iskola kellna suġġett ma nafx f'liema klassi, ma naħseb tielet jew raba', kien jismu General Knowledge. U General Knowledge kien ikun daqsxejn fuq kollox, fuq x'inhu għaddej, per każu, eh, aħbarijiet, ġifieri l-surmas kien ikollu miktub biex eh, nitkellmu fuqhom. Bħala General Knowledge kien dejjem l-iktar suġġett li kien jogħġobni. U b'hekk bqajt bqajt dejjem miġbud lejh. Kommi difatti jaqas it-trittimera kemm sa mmur il-bogħod, jiġifieri mill-iskola mill-iskola primarja dak immur immur l-Università tat-Terza Età. Meta meta hemmhekk bdew Meta hemmhekk għarfien jagħtu lectures fuq kollox. Allura jien dejjem interessat ruħi fil-lectures u għax jikkaverjaw ċertu perjodi u kien hemm kien hemm fuq il-Medjoevu. Waħed waħed mill-suġġetti li kien hemm kien Medjoevu u dak kien għalija Charles Dalli li kien jikteb ħafna fuqhom. U dak kien perkeżu biex jgħidilna tikka fuq Malta kien kien imur f'Medju Evu kien qed jiġri madwar il-Mediterran u l-affarijiet kollha li dak u ma kombinazzjoni Malta daħlet daħlet fis-suġġett. Ma meta ma ta daħlet fis-suġġett, allura eh, dak żmien ta' Medjuevu żmien mhux magħruf. U jien kont dejjem kont nipprova nimla, ma ftit kien hemm eh, kitba fuq u għana jisek. U kien ikun hemm kitba rari. Huwa bekk dejjem bqajt U jien kont irħobb l-istorja ta' mhux l-istorja biss, imma l-ġeografija. Allora l-ġeografija terġa' tidħol. Imbagħad terġa' dak iż-żminijiet kien hawn ħafna ġlied pajjiżi fl-Ewropa ma' xulxin. Għall-aħħar l-Ingilterra tiġġieled ma' Franza, u mbagħad il-Ġermanja tiġġieled ma' kulħadd. Taf li jien l-encyclopedia kienet tajni ħafna perkessu kif daw il-pajjiżi eh, ġiet ġew ġew fihom daw l-affarijiet, ġifieri l-Ingliżi biex għamlu imperu, bħal se jinstalaw s-Australia u l-Kanada, mhix ċajta, U dejjem għandhom l-imperu kbir, kbir, kbir. Tantu hekk li kienu jgħidu eh, għall-imperu Ingliż kienu jgħidu the sun never sets. Jiġifieri ximkien ximkien fid-dinja fejn qiegħda x-xemx hemm parti mill-imperu Ingliż. Nifhem kif dawn kienu ħafna affarijiet, u bat pajjiżi l-istorja tal-pajjiż, popolar, popolar xi jagħmlu. Affarijiet hekk. Kif kollu jien kont dan ninteressa ruħi, anka sempliċiment ġuri. Naturalment, missieri u koll għandu s-sorsi tiegħu eh, dawk li ġew qablu, ġviri. L-istess mod li jiena qed nippreżenta lil missieri hawn bħala s-sors tiegħi ta' dan it-tip ta' tarif li wieħed isib fl-enċiklopediji, eh, ċertament illi missieri, apparti l-iskola u apparti dak il rakkonta sissa, għandu tiegħu wkoll. Jiena kelli t-tiju tiegħi, tiju Mabbri konna ngħidulu, li dan kien wieħed minn dawk li jħobb jistudja l-istess tip, naħseb għandu mnejn jew daħħalli, daħħalni fiha l-affari, li jħobb jistudja is-suġġetti kollha li jkunu għaddejjin ukoll, jiġifieri eh, dak, dak mar biex isir qassis. Torino, għamel żmien Torino, kien studja teoloġija hemmhekk għamlu żmien huwa u Sur Karmgarja. Sur Karmgarja. Dak dak kuġin tiegħu kombinazzjoni wkoll kuġin tagħna. Dak kienu jistudjaw flimkien. Jgħid li inti qatt smajt bis-solstizji, Allura ssostni x'inhi simili. Jgħid li daw, perkaż jibda jibda jfehemni, għandu aħna da żminijiet tal-istaġun biex kif sta jinqaleb minn mis-sajf għall-ħarifa u għar-rebbiegħa u x-xitwa, jiġifieri dawn huma u dawn jiġu fi żmien meta jaqilbu. Allura kien jgħid jgħid li dana meta x-xemx tkun qedek u dok tkun qedek u jiġifieri ħafna Hu ta' kien jistudjahom dawn l-affarijiet. Għax meta kien għax hu hu b'improbbilità li għad tista' tgħidlu għax għamel għamel żmien twil. U kien jgħid meta ġie Malta sab sistema differenti mis-sistema Taljana, anke perkażu hawnhekk hu kollox bil-inches, biljard, għax qasba u driegħ u waqqas navi u kejl u kejl per każu kejla eh, sieħ u kejl kollox Malti terġa' ġifieri barra li kellna dan kellna s-sistema tagħna. U dan dejjem kien jgħidli dan kont ngħid Jgħidli l-mezz, jgħidli għandek il-metru, il-metrik, is-sistema, qed sabiħax mibnija fuq l-10, fuq it-ten. Mentri l-Ingliż għamil eh, fejn sa sibtu żana, ma sibhom kien, xi sibtu żan, se tinsib l-Ingliżi. Lira Ingliża, lira 240 sold. Dawn stejra l-qalbi ħafna u niftakarhom anka fit-tfuliti. Però aktar minn hekk dan it tiju mabli, amabbi li mamu, kif kien jismu propja, huwa karattru interessanti fermu li affaxxinani u li nibża li jekk inkompli naprofondixxi dwar l-istorja tal-tiju mabli, għabli li niddevjaw ftit minn dan il-vjaġġ enċiklopediku illi qed nipprova nagħmel hawn. U allura eh, sanġib lura ehm, it-taħdita eh, ma' missieri, jew aħjar it-taħdita ta' missieri, ehm, għal l-ewwel kodba enċiklopediċi illi propju kellna d-dar. U hawn se jirrakkonta dwar l-ewwel wieħed li niftakar jien meta kont tifel żgħir. Hawnhekk qed nirreferi għal Pears Cyclopedia. Eh, enċiklopedija f'volum wieħed jew ħjar fi ktieb wieħed. Eh, kollox ikkondensat f'dan il-volum wieħed, f'dan il-ktieb wieħed, il-Pears Cyclopedia. Imma ħana l-missieri kompli jirrakkonta. Jena dejjem kont infittex kotba li huma nista' nieħu xi tagħrif minnhom. U daw kont ġej daw issa encyclopedia kienet toħroġ waħed kull sena. Kienet toħroġ waħed kom li fatti jien għandi ġiex kodba minna. U din huma n-numri nsejtu set, imma kelli wieħed l-ewwel wieħed kien għal bistrina, però t-tipa kienet żgħira wis. Jien naħseb li perkażu dak kien ktib wieħed imma tant kienet żgħira t-tipa għal ngħidlek li jekk ikabbruh kien joħroġ xi ħames ħames kotba. Fimt kif? Imma tant żgħira li dak. Però eh, mbagħad dik kienet eh, pers pers cyclopedia. Pers kien żmien eh, tas-sapun jgħidulu. Is-sapun per, per, per, per soap kien. U di li d-ditta kienet kienet tippubblika hi. Mbagħad Għad niftakar jifieri wara li xtrajt dak reġa' għadda ż-żmien. U mbagħad hekk qed nisma' li li di waslet waslet fin-ninety nine. Meta waslet in-ninety nine għadda nixtrih jien l-aħħar wieħed. U xtrajtu, jiġifieri għadu għadu għandi kważi intatt ħanajtek għax ftit użajtu kont infittxu. Għax tiskant anke fuq perkażu Eh, kont irrid nitgħallem ngħidu aħna r-regolamenti tat-tennis. Kif isir l-iskor, kif inu, per kazu kif balluni mor barra u kif eh, meta jisturu xi penalti jew xi ħaġa. Jiġifieri, imma jien kont niftaħ dal-imbirka ktieb u nsib sport Kien hemm parti, kien hemm l-isport kollu, cricket, football, rugby, kollox kien ikun fih. Issa waħda minnhom kienet it-tennis. U kont fuq dan fuq din it-tennis kont eh, noqgħod nara r-regolamenti, ġifieri eh, meta l-iskor isir 30, Mbagħad għax kont ngħid sir 30 jiena ħawan, ma 30, 60, Kienet tinteressani, għax anka r-rugby kien jinteressani, hemm issa billi noqgħod nara qabda nies jiġru wara l dak l-imbrek ballun, jaqbżu fuq xulxin, jkissru l xulxin biex ta' kollu u bat u bat kulħadd jipprova biex min se jasal l-ewwel fuq il-linja n-naħa l-oħra biex kun il-gow. Għadak gow, allura mhux gow wieħed imbagħad, għax imbagħad wara Għandek kik tal-kik, għandhom kik li u dawk flok flok jużaw il-lasti bħal tal-futbol biss, għandhom żewġ arbli kbar ekserajn il-fuq. U l-ballun tixtut jaħ minn xi ma nafx kemm il-metru l-bot. U dak rrit jgħaddi minn bejn l-assi ta' fuq, mhux mill-assi ta' taħt. bħal ma tal-futbol, Din eh, ta' tennis u rugby ma kont smajt l-missir rakkonta qabel. Però eh, indubjament eh, il-firxa ta' suġġetti fis-cyclopedia biss hija kbira. No, kollha, u kollha taf każ fihom medikali, kollox, suġġetti varissimi. Fuq kollox kien ikun fiha ekonomija, public affairs, money matters, literary companion, world of music, medical matters, psychology, sporting, Dictionary of Computing kienu ġabżew. Din il-perspettiva dwar il-computing jew il-computers eh, nerġgħu niġu għaliha minn hawn ftit ieħor għal fatt li eh, komplejt nistaqsi lil missieri dwar enċiklopediji oħra apparti dan il-ċiklopu ta' cyclopedia, eh, volum wieħed eh, illi kien tassew affaxxinanti anka waħdu. Dejjem xtaqt li kelli encyclopedia għax kien joħorġu ħafna kwalitajiet, ma l-iktar ħadu popolari dejjem kien l-enċeklopedija Brittanika li kieku li dina imma dak iż-żminijiet il-flus fil-but tiegħi kien Bagħtuli allura u dewk peress li kien hemm kwantità kbira ta' kotba li kienet tkun għolja. Allura ġara li jiena kważi qatt ma stajt nixtriha. U mbagħad għadni niftakar kont il-ħanut darba minnhom. U kien kien jiġi ħabib tagħna wieħed mill-klijenti tal-ħanut tal-bar. U konna, u kien wieħed minn dak salesman u deħri kodba. Għarru darba minnhom għat nitkellem miegħu, eh, ma nafx kif ġi dal-klim fuq l-encyclopedia. U illi aħwa għalli għanna waħda ġdida għalli għadha ġejja. Issa da kien kien aġent ibih il-kodba, kull kwalità ta' kodba. Eh, L-ewwel aġenti ta' din l-encyclopedia kienu l-newspapers, ġifieri. Imbagħad qed jgħid li qalli dika dik fiha tmien tmien volumi qalli u tista' tixtriha bin-nifs Għajr l-aħwa, ta' idea tajba di. Għall-qalliet ta' tiegħhom perkażu ġiex liri fix-xahar jew kemm kienu, għal dak forsi din l-encyclopedia kienet tiswa' ngħidu aħna 16-il lira dak iż-żmien. Allura kull ktieb jiswa ġiex liri. U għalli għalli kull kuntrit tmur darba fix-xahar biex tħallasha. Newman's Encyclopedia niftakar issa. U kont nieħu pjaċir biha u meta kont meta kont kont inżomm mal-ħanut u meta meta ma kienx ikolli nies kont niftaħ xi ktieb noqgħod insib xi suġġett interessanti. Issa dak iż-żmien kienet għażla illi naqas eh, stampi bil-kulur ma kienx hemm għax kienet kollox black and white. Għattinan daw kienu fi żmien is-sixties, fil-bidu tas-sixties, ġifieri kien għadha l-itratti tal-kulur kienu rari, ġifieri, u għoljin. Mbagħad, però fija, kien fija, kien ikun fija folja ħanajdu għaj. Eh, tal-istampi ta' klib, rateċ ta' klib differenti. ngħidu aħna, razez ta' qtates differenti, jew inkella eh, siġar differenti, jew inkella tjur differenti, daw kienu jkunu bil-kulur. Tifhem kif ġifieri kienet tkun folja waħda. U kienet dik l-istorja ta' kienet dik l-istorja tal jew l-għasafar jew jew il-klieb, jew bħalma qed ngħidu ġifieri, jew annimali oħrajn. Għadu l-annimali salvaġġi sintendi, hemm varjetà kbira ma spiċċaw qed. Entri bekk għandhom u pjaċir. U kon ikun ikun hemm ukoll anka eh, ġofije, kien ikun hemm ukoll il-fl-aħħar eh, paġni kienu hemm mappa tad-dinja mhux waħda imma maqsuma pajjiż pajjiż kif kemm kif, jien fl-istess ħin kelli kelli atlas jien. Mentri anke b'dawk is-cyclopedias iż-żgħar qed nifakkarni dawk kien fihom atlas ukoll. Allura kienet ħafna l-qalb għax għandi atlas ukoll. Ġifieri kien nisma' xi ħaġa fuq xi pajjiż. Qatt ma smajt blaqqas nisma' min jaf fejn qiegħed dal-pajjiż. Allura kont noqgħod inqalleb nieħu pjaċir li nsib l-isem tal-pajjiż hekk u jgħidli fejn qiegħed pereżempju l-Asja jew inkella n-naħa tal-Amerika jew inkella l-Ewropa jew jew in-naħa insomma x'imkien fl-Afrika, speċjalment l-Afrika. Mbagħad kont nis, kont naqra ħafna fuq, kont nieħu pjaċir naqra wkoll għax l-Afrika tant kienet kolonjalizzata. Eh, daw dejjem tara Mozambik fejn qiegħda, kellna ġonna, kont kont issib l-ismijiet ta' pajjiżi ta' Mozambik. Nara, nara, Ejwa, dak qiegħed naħa ta' ma nafx wieħed, ta' bħalissa naħa tan-nofs għax tant hemm pajjiżi ħdej xulxin. Illi dal-pajjiż tal-Franċiżi, l-oħor tal-Ingliżi, u l-oħor tal-Portugiżi, u l-oħor qiegħed inmaqsu min jaħasra. Mentri llum ħafna pajjiżi ħadu l-indipendenza tagħhom hu. Imma x'ġara meta telquhom Meta telquhom il min kien jippossedihom ngħidu aħna daħal Spanja ngħidu hekk. Daw jaħdu l-indipendenza u ma jaqblux bejnietom u jibdew kulħadd bid-dittatur. Allura sirna li meta jitlaq minn kolonja saru pajjiż dittatorjali. Jiena noqgħod infittex biex nara l-affarijiet kif għaddejjin u perkażu Xkielu eh, kellhom il-minerali tagħhom kollha, għal dawar kaħduhom, ħafna minnhom kienu kadu d-deb, faħam, ġamanti, ġifri. Jider li eh, dan suġġett tal-qalb missieri sew, ma mhuwiex l-unika suġġett u eh, jespandi anka dwar eh, suġġetti oħra u Ikolli ngħid kieku jkolli xi darba xewqa li nimla programm sħiħ ta' siħa b'dawn l-affarijiet illi jgħid missieri, ċertament li hemm Eh, bżed materjali, ma biex inkompli ma' suġġett veru propju illi qed nifokaw eh, fuq u hawnhekk anka eh, l-missieri tlabtu jgħid li anka dwar il-perspettiva tiegħu dwar l-użu tal-Internet fil-kuntest ta' dak li qed nitkellmu dwar l-enċiklopediji. Oh, l-Internet, ħana dak l-Internet li li dak ġarali li warrabt ħafna kodba u fittax fuq l-Internet. Għamilni għażin ħana jitek. Għax nsibu kum, nsibu iktar kum, non so għattim fittax fil-ktib, għam niktab l-isem xirrejt, għamilu search, U ja, kemm li ngħidlek l-oħwa tani miljun miljun miljun. Id-diskors dwar l-internet iwassal eventwalment ukoll għal Wikipedia, sintendi. U eh, minnata missieri jidher li hemm xi ħaġa partikolari ħafna illi tiġbdu lejn il-Wikipedia. Għandha l-għana ħana tal-Wikipedia tip illi illi eh, iddaħħal il-Malti wkoll. Iddaħħal l-istorja Maltija. Għax għandha ħafna ħafna minna miktub minn Maltin. U dak idbu suġġetti li jappartinu lil Malta. Jena, jena dejjem insibta ta' għajnuna għax eh, is-suġġetti li nfittex dejjem insib fuqhom. Huma perkażu jispjegawlek iktar iktar fid-dettall ċertu affarijiet li inti tkun tixtieq taf in ġenerali għax jiena qatt ma dħalt fil-fond ta' xejn ħa ngħidlek, ġifieri nkun naf għalhekk huwa l-general knowledge bħal mattek tal-iskola fi żmien kien jien kien jogħġobni għax għandek biċċa. Mhux ħalt fil-fond, waqt nara dik kif ġiet le, tasal għandek ġenerali, xi ħaġa ġenerali fuq l-oġġett, mhux fil-fond. Xi ħaġa ġenerali u eh, mhux fil-fond. Naħseb dik hija l-ikbar talima li ħadd minn għand missieri eh, dwar l-enċiklopediji u x'inhuma l-enċiklopediji. U r-rwol tal-enċiklopediji jorbot b'mod importanti ma' dan. Xi ħaġa ġenerali u mhux fil-fond. Nerġgħu niġu għaliha din. Darbora.